السلام عليك يا يا رسول الله da, da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, ne reci im ni uh i ne podvikni na njih i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci, gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete njegova. Gospodar baš dobro zna šta je u dušama vašim, ako budete poslušni. Pa Allah, pa Allah će doista oprostiti onima koji se kaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammed as-sadiq wa al-amin. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Hvala dragom gospodaru koji nas je počastio svojim neizmjernim blagodatima Molim da najvećim imenom njegovim da nas počasti da te blagodati čuvamo tako što ćemo njemu zahvalni biti. Salavat selam njegovom poslaniku miljeniku Mohamedu koji je svoju misiju ispunio, svoj umet savjetovao i preselio nakon što nas je ostavio na jasnoj stazi. Svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga svjedočim da je Mohamed, posljednji Boži poslanik. Molim dragog Boga da i meni i vama čuva ovo svjedočanstvo u našim srcima i u našim životima, da nas počasti da sa njim dođemo kod gospodara. Amin. Draga braćo i sestre, i dalje se družimo sa hadisima Rasulullah sallallahu alaihi sallam koje nam je zabilježio ima Buhari u svojoj hadijskoj zbirci. Vi znate da su dvije najvjerodostojnije hadijske zbirke vezane za dva imena sahih imama Buharije i sahih imama Muslima su nakon Kur'ana najvjerodostojnije zbirke koje su ikada čovječanstvu došle na raspolaganje. Kur'an je prenesen bez da iko ikada ospori da je onakav kakav je bio u vremenu Muhammeda sallallahu Nakon Kur'ana, hadijske zbirke gdje su sadržane riječi, postupci, fizičke, moralne osobine Hazreti Pegambera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to su ove dvije hadijske zbirke. I uvijek trebamo imati na umu da kada pristupamo bilo kojoj knjizi, ako tražimo bereket neke knjige, ako tražimo ono što je Ali želio da prenesi u toj knjizi, uvijek imajmo na umu da se sjetimo tih velikana dovu, da se sjetimo Fatihom. Kad god čitaš knjigu nekog muslimana, neke muslimanke, pristupi toj knjizi sa poštovanjem kao da te Allah počastio da sjediš ispred tog insana. Zato bih vas zamolio onako kao što smo uobičajili da se sjetimo od ovom ili Fatihom imama Buhari čiju hadijsku zbirku čitam. Redajn lilla al-Fatiha. Ostalo nam je još samo nekoliko hadisa Božijeg poslanika sallallahu alaihi sallam o onim stvarima za koje Resulullah kaže šejun da je to nešto što je Allahu ala benati Adem. Što je Allah odredio da kćeri Ademove imaju. I subhanallah kada gledate ono što se dešava nama u životu. More je procesa koji mi nikako ne možemo u nama kontrolisati. Koji se u ovom trenutku dešavaju. Samo jedan od tih procesa neka stane. Život će se preko noći pretvoriti u Preko noći živiš, na dunjalu pa kao da živiš u Sada mi jedna sestra naša govori, babo joj se razbolio. Na prvi pogled mal hastaluk. Kad su ušli i pogledali šta nije u redu, stvarno da čovjek ne može da se nazahvaljiva gospodaru na onim stvarima za koje ne zna da se dešavaju. Proces vrijenja hrane koji smo ti i ja danas, dešava se mi ga ne Proces otkucaja srca, tog motora u našem organizmu dešava se, mi ga ne kontrolišimo. Nedavno sam slušao jednog alima koji govori upravo o tim procesima. Govori o onoj hipofizi, o toj žlijezdi. Pa kaže, pa to je pola milimetra. Za, zadužena je, za, što znaju, za više od 30 ikusur funkcija u ljudskom tijelu. Ona ako se poremeti, sve u tebi se poremeti. A nikako, subhanallah nikako ne možeš kontrolisati. Juče sam imao jedan čas sa našim studentima na fakultetu i kažem im kuranski ajet wa in ta'udu ni'met la tuhsuha. Kaže, ako budete brojali, pa oni hoću da mi oni prevedu. Kažem, ako budete brojali, nije Allahi. Kažem, hajde prevedite mi. Kaže, ako budete brojali Allahove blagodati, množina. Subhanallah, nije u kuranskom ajetu je jednina upotrebljena. Gospodar kaže, ako budeš brojao Allahovu blagodat jednu, neće je moći nabrojati. Nećeš moći nabrojati šta ti je sve Allah preko jednog dara dao. Preko, evo vida koji vas gledam i koji vi mene gledate. Pa molim Allaha da gledamo na način na koji je to dozvoljeno. Ne, ne do ovog na način na koji nije dozvoljeno. Ovo je njegov dar. Kad bi brojao koliko sam samo danas koristio tog jednog dara, imao, zaista ne bi mogao nabrojati. I zato Odabrao sam prije nego što uđemo u hadis koji govori o procesu koji se dešava u našim sestrama, u našim majkama. I zahvaljujući tom procesu dolazi do začeća djeteta. Bez menstruacije nema. Wallati je islamin al mahid. Kaže gospodar, žene koje su izgubile mogućnost menstruacije su biti one koje jel, ne mogu više imati potomstvo. I to je proces na kojem treba biti insan zadovoljan. Odabro sam dva kuranska ajta, hoću da pokušate u kontekstu ovoga razmišljanja o onome što nam je Allah dao. Gospodar je objavio muslimanima u vremenu Muhameda sallallahu alaihi wasallam kuranski Ittaqullaha hatta O vjernici, budite svjesni Allah onako kako priliči da njega svjesni budete. Kaže, rekli su plementi ashabi, kako da budemo svjesni Allaha onako kako priliči. Zamisli da smo ti i ja svjesni samo onoga što evo meni i tebi lično dao gospodar. Što se u nama dešava. Zamisli da sve te detalje znaš pa kažeš hvala ti gospodar na ovo. Čak imate jedan detalj, subhanallah. Ovo što se dešava sa našim očima, trepta i ove koje mi imamo, pa trepnemo, par vas je u ovom trenutku trepnuo. Jedna od najgorijih dova je, kaže, Allah ti ukočio oko. Šta hoće reći? Kaže, kada nema treptaja ovoga, oko se osuši čovjek oslipi Allahov je da, da svaki put kad ti trepneš, oko se osvježi i zaštiti se. Inače bi šta, samo ta jedna stvar, jarab, evo možda neki nisu ni čuli za to. E sad, gledaj kuranskog ajta, budite svjesni Allah onako kako priliči da njega budete svjesni. Ko to može? Onda je gospodar objavio nešto da nam olakša. I rekao je, Vatakullaha Budite svjesni gospodara onoliko god koliko možete. Maksimalno nastojte, jer je čovjek takav po svojoj prirodi. I Allah nam daje iz milosti svoje, na iskrenom odnosu, ono što ne bi dobili dijelima svojim, što ne možemo dokućiti dijelima svojim. Današnji hadis je 326. Babu sufrati vol kudrati fi gajrija jamil Poglavlje u kojem se govori o žutim i smeđim izlučevinama u danima koje su mimo hajza. Vi znate da je hajz krv. Desi se također našim sestrama da imaju upravo ove dvije izlučevine. Smeđu i, i, i žutu. حدثنا قتيبة بن سعيد prenio nam je Kutejbe ibn Sa'id قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية prenio nam je Ismail od Ejuba od Muhameda od majke Atine da je rekla Kunna la ne'udul kudrate wa sufrate še'a Ovo je šta su one radile u vremenu Rasulullah sallallahu alaihi Kada bi jedna od nas vidjela žutu tekućinu, izmučevinu ili smeđu, mi bi to smatrali da nije da nije nečistoća. Znači da je dozvoljeno tada i da klanja, i da posti, i da ima svoj intimni odnos sa svojim mužem. Ne bi uopće računale, računale da se radi o menstruaciji. I ovo je, ovo je vrlo bitno. Kada čovjek ima informaciju, subhanallah, pravu informaciju u pravo vrijeme. Još ako ga gospodar počasti da nije ohol da je upotrijebi. Znalo mi se desi da vidim čovjeka koji klanja 20-30 godina. Sjedne sa mnom pa kaže ja nisam znao da ja krivo klanjam. 20-30 godina klanja. Pa ja kažem, pa kako ti klanjaš? Obavlja namaz na način na koji nije ispravljen. Zamisli žal tog čovjeka, 20-30 godina života, redovno, čak je možda redovni u džami od mene, hvala u džamijam mu blizu. Pa kaže, ja 30 godina hafize klanjam, nikad mi niko to nije rekao. Jo, ovo kada znamo šta nije, a šta jeste, kada znamo šta se smije, šta se ne smije, mi sebi otvaramo vrata približavanja gospodaru. Niko se ne može Allahu Đelešanu približiti bez znanja. Kako se približiti, ne do Bog čovjek ne zna, da, ne zna šta je to hala, šta je haram. I ovaj nam hadis Božije poslanika govori o tome. Pročitat ćemo još jedan hadis. Babu irtel istihada također nešto što je vezano za krvarenje prilikom istihaze. Mi smo kazali imamo hajz, to je redovno mjesečno krvarenje koje se naziva mjesečnicom. Istihaze je krvarenje koje je iznad dana mjesečnice. Dakle, kada žena ima određeni broj dana, nakon svako krvarenje iza toga se računa istihazom. I kazali smo, može li se neko sjetiti, kom je slična osoba, ženska koja ima istihazu, onoj osobi koja je šta? Sahib ozir, odlično. Onaj koji ima šta problem, na primjer, ima problem sa mokračom. Da nas Allah dragi saču. Sjećam se dobro jedan naš profesor, Allah dragi da ga sačuva, ušao je kod nas i drži nam predavanje o čišćenju nakon velike i male nužde. I to je nama smiješno. Kad dođe da o tome priča, ljudi kažu pa to svi znaju. Ma pa kako znaju? Pa zar je Resulullah prošao pored kabura i rekao ova dvojica bivaju kažnjena i nisu kažnjena zbog nečega velikoga. Pa kaže što se tiče jednog od njih nije se čuvao mokraći, a ovaj drugi je prenosio riječi da bi kvario, da bi kvario odnose među ljudima. Čuvat se, jel, mokraći. I kaže ovaj profesor, subhanallah, zamislite, Allah dragi nam sačuvao sve. Kaže, zamislite da Allah dragi dadne da tekućina koju mi u sebe unesemo, da ne može iz nas izaći. Zam, samo zamislite to. Zamislite da hrana koju ti i ja pojedemo danas, ne može iz nas izaći. Nama je to nešto što je jel, banalno, ali zamisli tu blagodat, Allah da ovaj organizam, da ga Allah tako stvorio, da sebe čisti, da izbaci iz sebe, kroz mokrač, kaže, od najbakteriološki opasnije substancije mokraća, izbaci sve što ne vada u insanu. Allah dragi dao. Samo zamisli da ti Allah to zatvori. Šta bi dao da ti Allah to vrati? I zato vi znate, kada ulazite, kada ulazite da obavite nuždu, ulazite u toalet, zamolite Allaha da vas zaštiti od materijalnih i nematerijalnih nečistoća. Allahume inni a'udu bike min al wal A kada izađeš, prvo što kažeš jeste franeke gospodaru šta? Oprosti. Što te tamo nisam spominjao. Iako i tamo, u toaletu kada je čovjek. Svjedoči jedan da dragoga Boga. Tako da je istihaza vrlo slična čemu sahib je uzru, onome koji ima uzru. Allah dragi da nas sačuva od svih tih problema. Amin. Haddesena Ibrahim ibn Munzir, prenio nam Ibrahim ibn Munzir, tala haddesena Ma'i, قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة زوج النبي prenio nam je Ma'in od Ibn Abi Dhi'ba, od Ibn Šihaba, od Urve, od Amre, od Hazretja Iše, Hanume Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, enne umma Habiba, da je Hazreti umu Habiba, to je Hanuma Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ustuhida seba sinin, imala to iskušenje, taj, taj problem, da je sedam godina kontinuirana imala ovo krvarenje istihazu. Znači, menstruacija joj se nadovezivala na istihazu. Fese'elet Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam pa je upitala Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam o tome. Šta da radi? Ima dane hajza koji su određeni, nakon toga nastavio je krvarenje. فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق naredio je Božji poslanik kad joj se završi dan hajza da se okupa i sve dane koji su iza toga kaže da jer to ti je krvarenje hazi, Poput sahibi uzra koji ima problem. Fakane tartesilu li kulli sala. Pa bi ona subhanallah. I to kada vidite kako ljudi pojedini imaju osjećaj. Allah dragi da nas počasti da budemo. Ona bi, nju je stid bilo, jer kad se okupa nakon hajza, dovoljno jednom da se okupa, čista Svaki drugi put što radi samo abdesti za svako namasko vrijeme. Isto kao i onaj koji ima problem s mokraćom znači, okupanje, uzme abdest za svako namasko vrijeme. Nju je bilo stid i svaki put bi se kupala za svaki namaz. Sad nam sedam godina. Svaki namaz koji ima, ona bi odšla, kupala se. Zašto? Eto, to je jedan edep. Naravno, nije bila, nije bilo obaveza. I uvijek da znate, Allah, dragi, nije bez razloga dao da u vjeri imate pohvalne stvari. Da u vjeri imate stvari koje su recimo ima nas još koji smo Dobro. Dakle, ovo je jedan od, jedan od propisa koji... Ovo se majci javo. Da vam kažem, ovo se majci javo. I joj vidim. Dobro. Nemo sad i njeno ime i biografiju za polako. Dobro, alhamdulillah. Znači, molim vas, Ulema nam kaže, onaj ko želi dunjaluk, ko želi na ovom svijetu lijepo da živi, neka uči, neka se obrazuje. Ulema nam kaže, ko hoće ahiret, ko hoće da pobjedi na budućem svijetu, neka uči. Ko hoće i dunjaluk i ahiret, neka uči. Nemojmo mi dozvoliti da kao umet Resulullah sallallahu alaihi ne učimo da mi kao oni koji bi trebali njega najviše slijediti ne učimo. Ovo je jedan detalj koji je vrlo bitan. Kada gledate edeb sa uzvišenim stvrteljem. imate nekad situaciju, vidim ljude oslobođeni skroz od grijeha, obavili badete nakon kojih je nagrada ko Bog da Sve grijeha što su imali, sa njih je sišlo. Međutim, karakter se teško mijenja. Nekoga je iznervirao i on je sada pun strčbi. Šta se dešava? Neka mu žena dobaci, kaže la ilaha illallah. On na to odgovara, kaže nema la ilaha illallah. Zašto sam počeo govoriti? One stvari koji su na prvi pogled kaj, pohvalne, lijepe. One nama čuvaju one stvari koje su suština. Dokle god čuvaš ograd, sačuvat ćeš i kuću. Kada se sruši ograda, nećeš sačuvati ni kuću. Zapamtite, postoji nešto što se zove edeb. Edeb sa Allahom nije samo farze ispuniti. Kako je onaj Alim rekao, kad je bio bolestan, kaže šta ti je? Kaže stid me da se vama žalim na ono gdje mi ne možete pomoći. Da se ja vama žalim na Allaha Đalešanu. Znači da ti ja kažem imam problem, znam da mi ne možeš pomoći. Što ću ti ja govoriti svoj problem, ako mi ti ne možeš pomoći? Tu se zove edeb sa Allahom. Ovo što je Hazreti Umu Habiba radila, a to je da bi za svaki namaz, malo se naprijed samo pomaknite da mogu zrata ući, da bi za svaki namaz, iako ne mora, bi se okupala. To se zove edep, to se zove lijep odnos. I kompletan, kompletan čovjekov život ide kroz tri odnosa. Odnos prema gospodaru, prema gospodaru to je prvi. Odnos prema njegovom miljeniku Muhammedu, sallallahu alaihi sallam, i odnos prema svemu što je stvoreno, i prema ljudima, i prema životinjama, i prema planinama, i prema brdima, i prema rijekama. I ovaj edeb je nešto što je Resulullah sallallahu alaihi sallam duboko utkao u ashabi. Jedan od ashaba, Temim, radijallahu anhu, vidjeli ga svaki put kad izađe, sad znam svaki put kad dođeš u džamiju, vidite u najljepšem odijelu, u najljepšoj, u najljepšoj tvom ruhu kojeg imaš. Pitaju njega zbog čega temime, ti svaki put da bereš najljepšu odjeću. To je edep sa Allahom. Nije moro Pokriveno je stidno mjesto i odjećom koja je skromnija, a i odjećom koja je nešto s čime čovjek izlazi kada želi da bude u najljepšem svijetu. Kaže im Hazret Temim, entum la ta'rifune emame men atif. Kaže, vi niste svjesni pred koga ja idem da stanem. Nije obavezano. Ali ja idem u džanju, želim, kako gospodar kaže, hudu netekom. uzmite svoje ukrase, a inde kulni mesčin, kad idete u džanju. I subhanallah, kada posmatrate ljude muslimani, ustanem ujutru na sabah, pa Allah pokrio i moje i vaše mahane. Čovjek i ne klanja u džanju. Pa onda izleti iz kreveta, u piđami obavi namaz. Da me je bilo ko drugi izvao, bil mu ja izašao u piđami na vrat. Ne, meni je namaz valjan. Nemojte misliti da nije valjan. Pokriveno je stidno mjesto, ali tako? Abdestio sam se. Sve u redu. Možda sam čak malo zikrio iza, iza namaz. Ali šta fali? Fali edep sa Da me je stid. Da stanem pred njega u najmanju ruku više nego što me je stid kada stojim ispred drugih ljudi. Taj edep je nešto što treba učiti. I od edeba Resulullah sallallahu alaihi wa sallam i mislio sam da time završim ako jeste da je uvijek Allaha Đelešanuhu molim. gospodaru sačuvaj me od dvije stvari Allahumme inni a'udhu bike al ađzi wal kesa sačuvaj me gospodaru od nemoći i sačuvaj me gospodaru od ljenosti muslimani nažalost danas jer smo zaboravili edep sa Allahom Đelešanuhu mi smo zaboravili ono što on od nas traži i počeli smo se baviti onim što nam on garantuje. Allah od nas traži da budemo obrazovani, da se trudimo, a on nam garantuje da će nam dati na faku. Mi smo obsjednuti na faku, hoće pa nam doći, a ne radimo ono što je naša obaveza. Da se obrazujemo, da tražimo posao i ako Bog da Allah će otvrt raditi. Kada smo mi zaboravili jedan sa Allahom, onda smo upali između ova dva stanja. Između stanja ljenosti, da se ne bićemo, da nam je potpuno jedno što se dešava oko nas i stanja nemoći. Mladić jedan mi govori svojim je očima gleda. Tokom agresije na Bosni i Hercegovini. Naši dušmani su izveli njega iz kuće. Hanume nije bilo tu. Imao je dijete 3-4 godine, kaže, ja gledam ono dijete, privilo se uz babu. Znaš kako kad dijete kad se prepadne, vidjet ćete ako voda, kad budete oni od vas koji nemaju još djecu svoju. Kad se dijete pripadne, prepadne i kad te stisne, nema većeg osjećaja predaje. Predaje, potpune predaje tebi. Da, kaže, babo zaštitim. Mati zaštitim. Nema većeg osjećaja. Tako insan trebao sa Allahom biti. Da se tako Allahom preda. Kaže, zagrlo je dijete, ovaj babu svoga. kaže, pitaju ga, kaže, dušmani, gdje je žena tvoja? Kaže, otišla je u drugo susjedno selo. Svjedočio je na sudu taj čovjek. Pa kaže, ko ima u kaže, ima mati. Nepokretna. Nepokretna, to je šta stanje nemoći. Iznijeli su majku iz kuće i zapalili plast sjena i bacili ženu nepokretnu ženu u 70. 60. i 70. godini života bacili na plast cijena da izgodi. Gospodar, šta čuvaj me jer ako budem lijen, mogu doći u situaciju da budem nemoćan. Da ne mogu ništa uraditi. I kaže, tad sam čuo vrisak, subhanallah. Nikad ga u životu ni prije ni poslije nisam čuo. To je takav vrisak. Ne može atom svaki bića, mog i tvoj, on se uzdrma, ne, može, ne može biti miran. To je mati. I govori, kaže, majka, mati, nemojte ljudi prilazi dušmanski vojnik s leđa i puca djetetu u glavu. Eh, sada mi kao muslimani trebamo razmišljati o tri stvari koje ova halka vama nudi. Hoćemo li mi učiti ili nećemo? Hoće nas drugi prestići zato što smo mi šta? Lijeni? Ili zato što smo mi upali u stanje da smo nemoćni? Boži poslanik sallallahu alaihi sallam nas je učio da drugačije i mi ovdje bošnjaci i bošnjaki imamo obavezu da molimo Allaha Đalešanu da nas sačuva ljenosti i da nas sačuva stanja nemoći. To su dva stanja, braćo i sestre. Meni kad je ovaj čovjek pričao, to meni su suze išle, ja nisam mogu. Sada kada vama pričam, ne mogu da plaćem. Ali nemo stra, stih Allaha Đalešanu nas mora biti. Da dozvolimo da upadnemo u ovo. Prvo što treba, trebamo učiti o svom gospodaru učiti onome što nam je dao i kako da mu na tome zahvalimo. Učiti o Resulullahu sallallahu alaihi sallam. kako se on ponašao, kakav je Resulullah bio učite i kako je odgojio prvu generaciju muslimana, ne bili mi i ole ličili na tu generaciju. Zapamtite do ujutru kada ustane sam moli gospodaru, sačuvaj me ljenost i sačuvaj me nemoći. je dio ljenost je opasna. Danas ljenost mi se smijemo. Smijemo se na naše anegdote. Prolazi bošnjak pored bošnjaka, kaže šta radiš, kaže sjedi. Kaže sjediš i razmišljaš, kaže jok, jok, kaže samo sjedi. Mi se smijemo na to. Ali to govori o nam. I kad imamo priliku da razmišljamo, mi koristimo vrijeme za nešto potpuno drugo. Zamolio bi vas, razmišljajte. Hajz, menstruacija je pojava koja se dešava u organizmu ljudskom žena. Zapamtite, ljenost i nemoć su procesi koji se dešavaju u ljudima i procesi koji se lako mogu prenijeti na društvo. Da društvo čitavo postane ljeno, da im je draže da uzmu nego da budu oni koji su stani da daju. Ima li gore gusuda? Da ti ruka bude donja umjesto da si svojim trudom, nastojanjem, zalaganjem potrudio se u Allahovu pomoć da budeš, da tvoja ruka bude gornja. Zašto? Zato što je to prvo Allah me duži time. Da ja radim. Allah me duži time. Poslanik me odgojio tako. Da moja ruka bude bolja. Procesi koji se dešavaju u ljudskom tijelu nama su ibret. Onako kako su porođajni bolovi. Ti koji ženu najviše razdiru. Tako je danas nama muslimanima na svijetu. Allah Đalešanu nas odgaja onim situacijama kroz koje prolazi. One su nekada takve, čovjek bi se sa razumom svojim rastavio, toliko je to teško. Ali šta će? Treba uzeti put. I treba kazati ne, ja neću dozvoliti. Da, da nemam znanja. Najprije o svome gospodaru i njegovome miljeniku vjeri. Ali neću ni dozvoliti, dozvoliti da budem ljen I moću Allaha dragog da me sačuva od stanja nemoći. Jer kad dođe stanje nemoći, ljenost si odabro, ali nemoć dođe sam. Nemoć dođe u onom trenutku kada zaboraviš na ove prve dvije stvari o kojima sam govorio. Ja bih vas opet pozvao ako Bog da inša do, do kraja ove godine imamo plan da namirimo na pet tona hrane. Koliko smo, gdje smo jedno tri, dvije i po tri. Eto, napola smo puta, a, a kraj je godine, pa vi gledajte kako ćete. Malo da, da pojačamo, oni koji nisu znali, gledajte, gradimo kod sebe karakter da jednom hevčno dvije, tri marke izdvoji čovjek, kupi nešto, litar ulja, kilu niži. Zašto? Sve to prijeđe sutradan ujutru u narodnu kuhinu učimo sebe da heftično imamo sadaku. A molimo Allaha da nam otvori da imamo na faku da možemo svaki dan dati sadaku. Znam tog dana. A gradimo svoj karakter da dajemo. Hoćemo li uspjeti ili nećemo, kako onaj mrav kad su ga sreli, kaže gdje će ti mrave, kaže ovdje na hađa. Pa kaže odavde do hađa je 4000 km. Kaže, kaže mrav, slušaj, ti ćeš, kaže, umrije tu gdje jesi, a ja ću u najmanju ruku ili doći ili umrijeti na put prema onome što volim. Ja molim gospodara da nas pomogne na kubog da, da te manete nosi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš najvećim timenom molimo počasti nas džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru sačuvaj nas sve zajedno vatri i svakoga djela koje pa- vatri približava. Gospodaru neka među nama niko nesretan ne bude. Gospodaru molimo te među nama niko uskraćen nek ne bude. Najvećim timenom molimo počasti nas korisnim znanjem. Gospodaru sačuvaj nas od ljenosti. Gospodaru sačuvaj nas od ljenosti. Gospodaru sačuvaj sačuvaj nas od ljenosti. Molimo te, sačuvaj nas od stanja nemoći. Najvećim timenom molimo da iskreno jedni druge volimo. Gospodar, počasti naša srca da budu iskrena tebi. Iz, srca naših izvadi oholost. Najvećim te imenom molim. Gospodar, počasti nas da budemo od iskrenih robova tvojih. Zaštiti nas na oba svijeta i pokri naša mahana na oba svijeta. Gospodar, naš smiluj se nama i roditeljima našima. Počasti naše studente da ponosno uče i da budu uspješni. Najvećim temenom molimo počasti i uspjehom na oba svijeta. ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح السلام عليك يا يا رسول